mini arbaroi. La ideo disvastigas. Critiche muloi eble trovas la ideona naiva, tamen gi obstine disvastigas tra la mondo. En plurai Europae cae ali continentai landoi, homoi pli cae pli alprenas la ideon crei mini arbaroina tia disvastigio accompagnas la crescantan constsion, che nia monda climato dangere shangigias, cae tio estas minazzo au la tuta homaro. Seque concernas la tutan homaron ne nur constsiigi, protesti cae postuli de registaroi natur protectan politicon, sed mem entrepreni activa in pasoen, por contribui al pli sana PLANETO. La charma ideo defenis el Japanuio. Tie eminenta botanicisto Akira Miyawaki creis aparte practican manieron estigi densain arbaroin per speciala metodo, la metodo Miyawaki. Gitzelas garantion che la plantoi crescas decoble pli rapide cae tri decoble pli dense ol ordinare en la naturo. Tio signifas planti decoen da originae planto specioi en unu saman terenon, tiel che gi farigios dauri pova arbaro post tri iaroi. Seque eblas rapide crei mini arbaroin en negrandai urbai spazoi nome en areoi respondai al grandetso de tenis ludeio. Lau calculoi, ili povas contribui en mesurebla quanto al purigo de la aero. La metodo Miyavaki consistas el clare fixitae pashoi. 1. Taxi la consiston de la grundo cae gian biomason. Tio signifas taxi la efficon de aquo en la grundo, la penetreblezon de plant radicoi, gian inclinon al erosio. Du, selecti la spezioen por plantado, oni devas pensi pri biodiversetso, pere de laueble plei variai plantoi. 3. electi la precisan areon sur cion oni plantos. Por tio oni pensu pri la nepre besonata disponigo de aquo dum la proximae du tri iaroi. Quar, prepari la grundon. Oni purigu la grundon, instalu aquo fluilon, construu baron circau gi, cae ebligu la alvenon de camionoi. Quin, planti arboin post preparado de la grundo per plugado cae al dono de nutrae substansoi, ciui faciligos la rapidan crescadon. Oni devas electi plurain spezoin de arboi, ciui origine pra crescis en la concerna regiono. Oni devas helpi la crescadon de la iunae arbetoi per stangoi. Ses, monitorado. Oni regule prisorgu la planteion dum certa tempo. Comence, oni ne permesu la crescadon de fiherboi. Oni certigiu che plastagioi cae aliai damagiai materialoi ne cusciu inter la plantoi. Provisado de aquo devas esti regula, tamen sen accumuligio sur la grundo oni ne uzu pesticidoin kai artefaritan fecundigiloin. Oni ne niam forbalau falintain folioin. Laugrade kiel crescas la iuna iarboi, necessas starigi pli longain apogstangoin. Per tiu metodo, iam miloi da arboi estas plantitai tra la mondo temas pri shaine apoginda ideo. La planedo tero certe dankas.